ushbu she'rni onamga shundoqla islom suyar qarindoshlarimning onalariga bag'ishlayman butkul olamlarning rabbi bo'lgan va bizlarga cheksiz ne'matlarni ato qilgan ulug' allohdan shu onalarimizning bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilishni tilayman amin sirdishim aslida mehribon ona kulgan edim kulganda qayg'urungmi ham to'lg'an edim ruhi uzuq san uchun har dam rozi bo'lgan bolangdin yig'lama ana man safarga mong'anda yig'lagan eding naga borsam bolam deb to'lig'an eding alloh yo'lida mong'an edi bolang bu yo'lga oq yo'l tilab bolangga yig'lama ana ayrilding bolangdin mehribon ana ayrilding bolangdin yurak barangdin ayrilding mehri o'tliq bolangdin baxt tilab bolangga yig'lama ana kapırlar qulumqa cüb koyzu salsa, aldonda düküşləb ittirib mansa, məğrurdur tökmü yaş düküşləb qoysa, pəxirlən oğlundun yığlama ana. Yüzümgə qaçaqlar təksə urulub, putumni kişəlləb silib qoysu qulub, ilib mansa aldonda sana körsütüb, xainğa yalvurub yığlama ana. Kapırlarının qulu da çıxsımı cinim, səl bulub sübsüzük axsumu qinim.'' Hayatim, əzizim, ah cinim balam dəb, həsrət çəkib balanğa yığılma ana. Allah dəb turğuluq yanmaymız ərgiz. Boynumuzda Allahın buyruğu pəriz, şoğlaşqa dalladıq cəhat nə pəriz, hər qızımız zarlanıb yığılma ana. Kapırların toxmuqı təksə beşimğa. İtlərə xiris qılıb kəlsə qışımğa, içinib sən mənim bu halımğa, ah balam dəb yığılma ana.'' aldanma balangdın so'roq oldiq desa aytqin san balangning aytqinini desa bakmu raziljon ona bu xoin degan vijdonni sotmayman yig'lama ona balangni pash qildi do'stim deganlar ko'zingni yosh qildi do'stim deganlar o'zingga pash qildi do'stim deganlar savr qildigan yigitman yig'lama ona savr qilg'in jon ona savrni do'st tut o'ylasang balangni qur'onni do'st tut shu chog'da bo'ludi oxiratligin qutlug' xushal bo'l qayg'urib yig'lama ona turmada haqiqiy o'g'lonlarmi bor ekan jinidan voz kechgan polvonlarmi bor ekan kofirlarga ham qarshi o'rkanlarmi bor ekan haqiqat parvarman yig'lama ona tiligin bizlarga allohdan madad har vaqt qilganda toat ibodat haqiqat yonmaydi manguga abad haqiqat buyukdir yig'lama ona rozi bo'l bolongdin alloh murozi rozi bo'l bolongdin bo'lma norozi ona topini ostida bolongning jannati rozilik ber manga yig'lama